arazoak eh, ez dira baitz eh, eh, bada egungoak, haintxo uh, uda bada eta gure eta herriko mendialdeko karika hertsioitan bada sobera auto eta ezin kurutzatua da. Baina aurten konfinamendu denboratikat, uh, eh, sekulan baino gehiago eskualde hautako jendia jindamendiari buruz. Eta nola nahika gelditu da otofango, nu nunai, eta behaz eh, hemen bereko bizitzalentzat uh, eh, ez da bate sinple izan, eta kesu, kesatu ere dira erritar asko, ezin pasatu azutelako, ba bere otuekin, ba bere laneko tresnekin, kamionekin edo traktorekin. Gaurko egunean, arazoak beti hor didea, ala zerbait egin alizan duzue? Ba, gaur egun eh, agoril eh, gorri untan, eh, arazoak izanen dira oraindik ez dugu eunetik biamuneat deusik aldatu. Hor bere ala ezariko ditugu eta pankarta handi batzu, alden neugintzian jendeari ez usteko aparkatzen nunai, egiten duen bezala azken hilabete hautan, eta eskatuz alden neugintzian aparkadezan horra arteko eh, lekuetan, aparkalekuetan. Beraz, uh, normalki horrekin gutxitu behar ditake, uh, eh, bide ertsioetan sartzen den otonomrea, baina uh, agorilbetian uh, sekulako jendea engaiatzen da bide ez eta askok gibelka ere bere notua ekin ezakite hainbeste egiten eh, peina utelaik aldea batetik eta mugua bestaldetik. Beraz, aitoktu behar dugu ez dugula mirakuliorik egin, ez, aurten gaudan. Eta hauzuer eh, salbu, beste autoer, eh, ez tea bidearen hesteko manerarik? Mementoan ezkira hortarat heldu, uh, egieran uh, erikoetxean uh, gira eta bagenuen beste lan asko ere, behar da uh, gogoetatu ondoko urtentzat, hain txaur, uh, uh, ez dakit debekatzea uh, herritar ez diren guztia horra joaitea, hori iduritzen zait ez ditakela baitez bada errez, baina behar bada bide bakareko ibilbideak egitea, eran nahi baitu alde batetik sartzea herritarrak ez diren entzat behar ba, eta eta bestaldetik ateratzia, edo zerbait behar da asmatu hasteko zen eta egitarak eh, keixatuak dira eh, azken eh, primadera untan eta guda untan eta horat joaiten diren kanpotiarek bereziki daukaten uh, zeraikin, presaikin, eta eta gainera hausartak dira askotan, eta kurutzatzen dituzunean, uh, iduri dute ek uh, eh, jaunta jabe ibili behar dutela bende ekin beraz. Ez dugu turisten eta kanpotiaren kontra izan nahi badakigu hemengo ekonomiak baduela ere haien beharra eta eta gure egia denena da nunbait uh, eta gozagari izan daiteke sasoen bat beten kanpuko jenden zate. Salbu eh, behar dugu uh, eh, du lehen eh, ahal den guzia erritaren Badugu oino gogo eta fango iteko eta hor berian bizi direnekin behar ginuke antolatu horretan aintzinatzeko. Eta bide horren hestea ere zaila, jakinez horren txegidan badiela ere ostatiak? Hoi gure kasuan bereziki, uh, badira ostatuak uh, gorago, eh, eta heke bizi nahi dute, heke bizi beha dute, badira ostatuak, eta badira etxe ekoizleak ere, beren, beren gazna edo beste ekoizpenak saldu nahi dituztenak, badira eta bentia pare bat ere gainaktan, ekonomia unek denak eh, badu eh, bizinaia eta orain arte gure herria hauekin eh, osatu da, beraz bidea nola nahika estea etzen atera bidea. Atera bide bere alakoa zen eta gelditzen da beherean, herrian eta eliza itzulian diren aparkalekoetan ustea autoak oinez ibiltzeko egiten diren guzientzat.